Tad, kad saule noriet jūrā, vējš tavs garos matus met, viļņš ceļas putām masām, kājas smiltīs lēnām grimst. Jūrmala, tu esi mana jūrmala. Ūdens tek pa visām malām, augums ātri lejup slīd, krastā sapost vecie pāļi, pilni mati tev ar sāli. Jūrmala, tu esi mana jūrmala. Rīta smiltīs noslaukies, akmens skrāpē gludo ādu, saulē matus gludini, neizkūst dienas tveicē. Jūrmala, tu esi mana jūrmā. Ātrāk iekāp dūņu vannā, kā iebeigtu zivirī, horizontā peldās kuģi, kaut kur zvana telefons. Jūrmā, tu esi mana jūrmala. Smēķis izkūp lielā steigā, kaimiņam skan radio, bruģis ved uz staciju, garām pabrauc saldējums. Jūrmā, tu esi mana jūrmala. Vilciens jau ir atnācis, tantē izkrīt apelsīns. Kontrola cērt biļetē, durvis atveras ir Rīga. Jūrmala. Tu esi mana jūrmā, mūžam mana jūrmā.